بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بكم قد أرسمز محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الكيم باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله يعني solih kishilarning qabrlariga g'uluv ketishlik chuqur ketib qolishlik shularni qabrlariga nisbatan chuqur ketib qolishlik ana shu qabrlarni Allohdan boshqa ibodat qilinadigan butlarga aylantirib yuborishligi haqida kelgan xabarlar haqidagi bob <clears throat> asl chuqur ketishlik degani u shariatda cheklangan had chegaradan oshishlik tajovuz qilishlik degan ma'noda bo'ladi ho u yaxshilikda bo'lsin ho yomonlikda bo'lsin ho maqtovda bo'lsin ho yomonlashlikda bo'lsin balkim shariatda talab qilingan narsa ana shu shariatda cheklangan chekmanam kifoyalanishlikdir <clears throat> bu bob haqiqatda o'tgandagi bobga aloqador o'tgan bobda ana shu solihlarni qabrini oldida <clears throat> Allohga ibodat qilishlik to'g'risida kelgan edi bunisi esa ana shu qabrlarga solihlarni qabrlariga g'uluv ketishlik ana shuni to'g'ridan to'g'ri Allohdan boshqasiga shirk keltirishlikka sabab bo'lishligi to'g'risida gapiriladi aytadilarki روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد nabiy sallallahu alayhi sallam aytdilarki allohumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ey Alloh ey Rabbim meni qabrimni Allohdan boshqa ibodat qilinadigan bir but qilmagin deb Allohdan so'radilar hadisi davomida ishtadda g'adabullohi ala qawmin ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid payg'ambarlarini qabrlarini o'zlariga sajdagoh qilib olgan qavmlarga Allohning g'azabi juda qattiq bo'ldi deb bayon qildilar qabrimni e, Allohdan boshqaga ibodat qilinadigan bir but qilishlikdan saqlashlikni so'rashliklari undan keyin ambiyolarni qabrlarini masjid qilib olishlik orasida aloqasi bor sababi ana shu anbiyolarning qabrlarini o'zlariga sajdagoh qilib olishliklari so'zsiz shu qabrni Allohdan boshqaga ibodat qilinadigan bir but qilib olishlikka olib boradi. Shuning uchun mana shu yomonlikdan Nabi sallallohu alayhi va sallam qabrlari saqlanishlikni Allohdan so'raganlar. Olimlar aytishadiki, shularning biri imomul Qurtubi rahimahulloh va shuningdek boshqa olimlar aytishadiki nabiy sallallohu alayhi va sallam mana shu duoni so'raganlar lekin Alloh subhanahu va taologa mana shu duolari istijoba bo'lganmi yo'qmi degan so'roq kelinsa shularning biri ibnul qoyim rahimahulloh aytadilar-ki, alloh subhanahu va taolo nabiy sallallohu alayhi vasallamning duolarini istijoba qilgan Shuning uchun hozirgacha o'zlarini vaqtlarigacha aytadilarki, hech bir vaqtda zikr qilinmaganki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qabrlarini odamlar but qilib olishlik qilib eslatilmagan. Balkim bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qabrlari odamlar yetolmaydigan darajada o'tgan darsda bayon qilganimizdek yetolmaydigan darajada necha qator devorlar bilan o'ralgan holatdadir shuning uchun ibn qoyim rahimahulloh aytadilarki ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان alloh subhanahu va taologa nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zlarining qabrlari but bo'lishlikdan ya'ni istioza qilib so'radilar panoh so'radilar Fa ajaba robbul alamin du'aahu فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه Wa robbul alamin Alloh subhanahu va taoloni aytibdi. نبي sallallohu alayhi va sallam duolarini istijoba qilib qabrlarini 3 ta devor bilan o'rab qo'ydi. Hatta qadat arja'uhu bi du'aihi fi fi izzatin wa himayatin wa siyani. hattoiki nabiy sallallohu alayhi vasallamning duolari sabablik u kishining qabrlari izzat va himoyada va saqlanishlikda bo'ldi lekin e, uzoqda turgan shaxs bo'lsa ham nabiy sollallohu alayhi vasallamni qabrlarini ko'rib turmagan bo'lsa ham Nabi sallallohu alayhi va sallamga to'g'ridan to'g'ri duo qilib, yaxshilikni bilishlikni va yomonlikdan saqlashlikni so'rashligi bu butqo'lishlikka olib boradi. Lekin bu o'zini amalida, ammo Nabi sallallohu alayhi va sallamning qabrlari but bo'lmagan. Nabi sallallohu alayhi vasallam Allohning g'azabi bu ya'ni bu e, payg'ambarlarning qabrlarini o'zlariga sajdagoh qilib olgan qavmlarga Allohning g'azabi qattiq bo'ldi deganligidan bilamizki qabrlarning ustiga bino qurishlik haromligi va unda namoz o'qishlik va ibodatlar qilishlik qanaqa ibodat bo'lsa ham ho u Qur'on o'qisin ho u sajda qilsin hattoiki ana shu qabrni oldida Allohga sajda qilishlik kabi sadaqa qilishlik ham mumkin emas. Sababi bu bid'atga kiradi. ana shu o'rinda sadaqa qilsam afzalroq bo'ladi desa bu bid'atga kiradi sabab qabrni o'rnini hech qanaqa bir sharofati yo'q xos alohida va bu amallar ya'ni masjidlarga masjidlarni qabrlarni ustiga qurishlik ya'ni qabrlarni sajdagoh qilib olishlik bu katta gunohlardan sababi ba'zi bir olimlar aytishadiki katta gunohni chegaralagan vaqtda Alloh subhanahu va taoloning g'azabi va la'natiga yo'liqishlikka sabab bo'ladigan amallar kaboirlardan bo'lib hisoblanadi. Demak, qabrlarning ustiga binolar qurishlik katta gunohlardan bo'lib hisoblanadi. Haqiqatda hozirgi kunimizda mana shu fitnalar juda bir chuqur rivojlanib ketgan. Bu narsa salaf solih vaqtlarida ham bo'lgan lekin ular asun aslu nasli bilan yo'q qilib yuborishgan bunaqa narsalarni shuning uchun umar ibn xattob roziyallohu anhu vaqtlarida bir ba'zi bir odamlar nabiy sollallohu alayhi vasallamni ashoblari bayatir ridvonda bir daraxt tegida bay'at berishgan daraxt tegida ba'zi bir odamlar ana shu o'rinda namoz o'qishayotganini ko'rganda ko'rganlarida ana shu tolni kesib tashlashlikka daraxtni kesib tashlashlikka buyurganlar hattoiki ularga fitna bo'lmasin mana shu amallari va shuningdek ba'zi bir shaxslar muayyan bir joyda namoz o'qishlikni qasd qilib turgan vaqtlarida umar ibn xattob radhiyallohu anhu ko'rib so'radilarki nima qilishyapti bular deyishganda deganlarida aytishdiki nabiy sallallohu alayhi va sallam namoz o'qigan masjidlari ekan shunga odamlar qasd qilib namoz o'qishyapti deganlarida deyishganda umar ibn xattob radhiyallohu anhu aytdilarki sizlardan oldingilarni mana shu anbiyolarni, payg'ambarlarni asarlarini erga, asarlariga ergashib ya'ni ulardan qolib ketgan biror narsalarga ergashib shularni ulug'lashlik sizlar sizlardan oldingilarni adashtirgan deb bayon qilganlar yetarlarki bu ummatdan qaysi bir joyda kimgaki namoz vaqti yetib keladigan bo'lsa o'sha joyda namozini o'qib ketaversin sababi qasdan qaslanib namoz o'qishlik bu muayyan bir fazilati kelgan o'rinda qilinadi Xuddayki Nabi sallallohu alayhi vasallam masjidlari yoki yoki Ka'ba masjidi yoki Baytul Maqdis shunga o'xshagan o'rinlarda alohida e'tibor bilan o'qilmasa boshqa masjidlar umumiy fazilatda teng. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزة قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج ابن جرير الطبري رحمه الله o'zlarini tafsirlarida bu kishi ibn jarir at-tabari rahimahulloh mufassirlarni aimmalaridan bo'ladi balkim butun tafsirni jamlagan ham lug'atni ham istinbotni ham isnodni jamlagan eng oliy tafsir bo'lib hisoblanadi ibn jarir rahimahulloh o'zlarini tafsirlarida Afara'aytumul lata wal uzza najm surasidagi mana shu oyatni tafsirlaganlarida aytadilarki qala kana yaluttu lahumus sawiq bu lat degan shaxs Makkaga kelgan hojilarga sawiq degan taomni maydalab berardi taomlantirardi saviq degani bu bir taomki e, arpa va shuningdek xurmo va ba'zi bir sariyog'ga o'xshagan narsalarni aralashtirishlik bilan tayyorlanadigan bir taom bo'lib hisoblanadi saviq taomga etiladi ana shu narsani tayyorlab hojilarga tarqatardi ya'ni bu odamni solihligidan yaxshiligidan hattoiki o'sha solih odam o'lgandan keyin u kishini qabrlariga ular o'zlarini o'zlariga bir qabrlarini ibodatgoh qilib olishdi bu dalolat qiladiki tarjamadagi maqsadga ana shu qavmlar bu shaxsni salohi va yaxshiligi uchun u kishiga g'uluv ketishdiki hattoiki ulug'lashlik bilan birga uni Allohdan boshqa bir ibodat qilinadigan but qilib olishdi hattoiki vaqtlar o'tib johiliy vaqtda ibodat qilinadigan butlarni eng kattasiga aylandi bu tepadagi masalaga aloqador bobga juda bir munosib istidlol bu sababi tepada aytdikki banu odamga shirkka kirib kelishligi asl mana shu masala sababli bo'lgan solihlarga g'ulu qilishlik sabablik Allohdan boshqasiga ibodat qilinadigan bir but qilib olingan وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن ابن عباس رضي الله عنه يتلالكي لعن الله رس... لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور نبي صلى الله عليه وسلم qabrlarni ziyorat qiluvchi ayollarni va ana shu qabrlarni o'zlariga mas, masjid qilib sajdagoh qilib va unga bir chiroq chiroqlar yonadigan bir joy qilib olinadigan qilib olgan shaxslarni rasul sollallohu alayhi vasallam la'natladilar deydilar bu ham dalolat qiladiki mana shu tepada etilgan amallar katta gunohlardan bo'lib hisoblanadi ammo ayollarni qabrlarga qabrlar ziyorat qilishligi masalasida ahli sunna olimlarining orasida xilof bor ahli sunna va jamoat ayyimalarining orasida nima xilof bor ba'zi bir olimlar aytishadiki bu ayollarni ziyorat qilishligi erkaklarni ziyorat qilishligi bilan bir xil sababi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlarki aytganlarki kuntu nahaytukum an ziyoratil quburi fazuruha man sizlarni qabrlarni ziyorat qilishlikdan qaytargandim endi ziyorat qilinglar fa innaha tudakkirukumul akhirah qabrlarni ziyorat qilishlik oxiratni sizlarga eslatadi deb aytdilar yana ba'zi bir olimlar aytishadiki ayollarni qabrlarga qabr qabr ziyorat qilishlik amallari bu makruh deyishadi sababi ummu atiya radhiyallohu anha aytadilarki nuhina an ittiba'il janaizi va lam yu'zab alayna biz janazani orqasidan ergashishlikdan qaytarilganmiz degan hadislari bu dalolat qiladiki ana shu janazani ya'ni o'likni orqasidan ergashishlikdan qaytarilgani demak qabristonga borishlik ham mumkin emas degan ma'no tushuniladi lekin valam yu'zam alayna ya'ni qattiq qaslanib etilmadi degan ma'noda ummu atiya roziyallohu anha shunda tushunganlar va ba'zi bir olimlar yana ko'p ziyorat qilishlikni ko'p ziyorat qilishlikdan qaytarishgan sababi mana shu hadis zairat emas zawarat degan lafz bilan ham kelganligi uchun asl ziyorat qilishlik mumkin lekin ko'p ziyorat qilishlik mumkin emas degan ma'noda endi mana shu xiloflarni zikr qilishligimizdan birga aytamizki hatto masalada xilof bo'lsa ham afzal ayol kishi qabristonni ziyorat qilmasligi sababi qabristonni ziyorat qilishlik Sheyx islom taymiy rahimaulloh aytganlaridek hech bir olimdan ya'ni e, mustahab sunnat deb etiladi deb bilmayman deydilar Sheyx islom taymiy rahimaulloh ya'ni mustahab bo'ladi ayol kishiga sunnat bo'ladi erkakka o'xshab deb aytgan bir mashhur olimlarni bilmayman deydilar demak uni ya'ni hukmida joiz bo'lsa masalan ana shu ayol qabrga borib duo qilsa sunnat bo'lishligi mumkin sunnat amalni qilgan bo'lishi qilishligi mumkin shu sabablik lekin ayol kishi mana shu o'rinda otifasiga bir berilib o'zini bir hissiyotiga berilib mana shu o'rinda yig'lasa dodlasa va shunga o'xshagan har xil bid'atlarni qilsa bu bir mustahab ishchi agar mustahab bo'lsa ayol kishiga bir mustahab ishni qilaman deb harom ishni qilib qo'ygan bo'ladi ikki xilof bo'lsa ham demak xilofdan chiqishlik uchun ayol kishi afzal deyiladiki nima ana shu qabrga bormasligi hatto joiz deb bilsa ham sababi tepada aytilgandek bir joiz bo'lgan yoki eng uzoq bilan mustahab bo'lgan ishni qilaman deb harom ishlarga yo'lni yo'l qilib qolinishligi muayyan bu aniq endi qabrlarni ziyorat qilishlik masalasiga umuman keladigan bo'lsak qabrlarni ziyorat qilishlik yoki sunnat bo'ladi yoki harom bo'lishligi mumkin yoki bid'at bo'lishligi mumkin sunnat bo'lgani ana shu qabrni ziyorat qilishlikka borganda maqsad oxiratni esga olishlik bo'lishlik kerak birinchidan ikkinchidan ana shu qabrga borganda qabr egasiga duo qiladi uchinchidan ana shu ziyorat qilganligi uchun ajr oladi bu shariatda ruxsat qilingan balki mustahab bo'lgan ziyorat ammo harom bo'lgan ziyorat ya'ni shirkka olib boradigan ziyoratdir ya'ni qabrni ustiga borib ana shu qabrda yotgan shaxsdan hokim bo'lsin u ho payg'ambar bo'lsinki yoki solihlardan yoki shuhadolardan bo'lsin ana shu qabr egasidan har xil iltijolar qilib duolar qilib dunyo oxiratni yaxshiligini so'rashlik yoki yomonligidan saqlanishligini so'rashlik bu shirk bu ziyorat qilishlik bilan Allohga osiy bo'ldi balkim dindan chiqib ketishligi mumkin mash holatlarda va shuningdek bid'at bo'lgan ziyoratlar bo'lishi mumkin ana shu qabrni ustiga borib har xil duolar qiladi shariatga qarshi bo'lgan bid'iy duolar Qur'onlar o'qilishligi mumkin va sadaqalar qilishligi mumkin va o'tlar yoqilishligi mumkin va hokazo bular hammasi bid'at demak ziyonat yo shar'iy bo'ladi yoki bid'iy muharrom bo'ladi shar'iy bo'lgan ziyoratdan ziyorat qiluvchi ham foydalanadi sunnatni ishlashlik qilishlik bilan va duo qilishlik bilan birga savob oladi shu bilan va shu sabablik sunniy ziyoratda qabrdagi odam ham foydalanadi unga yaxshi duo qilinganligi sababli ammo bid'iy ziyorat bo'ladigan bo'lsachi o'lik foydalanmaydi tirik undan ziyon ko'radi ya'ni tirik ziyon ko'rishligi ana shu bid'at va muharram amallarni yoki shirkiyotlarni qilishlik bilan ziyorat qiluvchi ziyon ko'radi shu bilan ammo o'likchi qabrdagi shaxschi hech qanaqa foydalanmaydi shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki xayrul hadyi hadyu muhammadin sollallohu alayhi vasallam xayrul hadiy hadyu muhammadin sollallohu alayhi vasallam yo'lning eng to'g'risi muhammad sollallohu alayhi vasallamning yo'llari deydilar qanchalik darajada inson sunnat bilan ham keladi e, e, cheklanadigan bo'lsa, shunchalik amali oz bo'lsa ham ajri ko'p bo'ladi. Qanchalik shaxs sunnatda bo'lmaydigan bo'lsa, amali qanchalik katta darajada bo'lmasin, uni amali bekor bo'ladi. Sabab Alloh subhanahu va taolo aytadiki: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين islomdan boshqa boshqa amallar falan yuqbala minhu qabul qilinmaydi va huwa fil akhirati minal khasirin qiyomatda ziyon ko'ruvchilardan bo'lib hisoblanadi yana shuning uchun bu qabristonning ahvollari va unda bo'ladigan tepada aytilgan shirkiy amallar ha u shaxsi o'zidan bo'lsin yoki talaffuzidan bo'lsin yoki binolardan bo'lsinki bularni hammasidan mo'min odam o'zi saqlanib boshqa bir shaxsni ham eslantirib saqlanishlikka harakat qilishlik kerak sababi bu tepada aytilgandek katta gunohlardan va shirkiyot va muharramat amallarni qilishlikka olib boradi va odam bolalarini adashtirishlikka va shu sabablik Alloh saqlasinki jahannamda abadiy qolishlikka sabab bo'ladigan gunohlar egasi bo'lib qolishligi hech gap emas. Shuning uchun bu amallarga e'tibor berilishlik kerak. Nabiy sallallohu alayhi va sallam juda ko'p hadislarda bu narsalarga bayon qilib e'tibor berib ta'kidlashliklari shunchaki emas bu. balkim uning sababi bor sabab mana shu tepada etilgan amallar sabablik bir shaxs abadiy saodatga yo'liqishligi mumkin yoki abadiy shaqovat va baxtsizlikka yo'liqishligi mumkin agar shu amallarni to'g'ri amal qiladigan bo'lsa abadiy saodat egasi bo'ladi va unga qarshi bo'ladigan bo'lsa abadiy shaqovat egasi egasi bo'lib qolishligi mumkin shu bilan bugungi darsimiz inshaalloh qisqacha نهاية جيتد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين